ikindi nacyo ni uko amashyirahamwe y'abarundi baba hanze yagiye aribonekeza cyane kuva kuri uyu wa mbere rero itarike ibiri na zibiri uku kwezi kw'indwi harategekanijwe ibikorwa bitandukanye bigenewe indwi yahariwe abarundi baba hanze Burundi rero bukaba butunganije iyo ndwi ku nshuro igira kane none uruhara rw'abarundi baba hanze mu guteza imbere igihugu cabo n’uruhe uruhe babikora cyangwa ibo bikora gute mu buryo bumeze gute mbega uruhara rwa leta y’u Burundi kugira ngo ibyo bishoboke n’uruhe hoba hari intambamyi zibangamiye amashirahamwe canke abarundi baba hanze bipfuza guteza imbere igihugu cabo umugambi w'igihugu wo guteza imbere uburundi wahariwe ikiringo c'imyaka cumi utegekanye iki kugira ngo abo barundi baba hanze bateze imbere igihugu cabo biboroheye nivyo tuza gushimikira ko muri kino kiganiro muri studio turi kumwe n'abatumire babiri turi kumwe na gamariyere nkuru nziza n’umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'imigenderanire Burundi n'amakungu ajeje abarundi baba hanze akaba ajeje n'amashyirahamwe mvamakungu amahoro neza turabahaye ikaze muri karadiridimba murakoze mhm. mu buhinga bw'ibyuma hari Elia Kadogo nayo kuri micro muri kumwe nanje ara desire bukeye neza namwe muri ko muradukurikirana cyane cyane mwebwe muri hanze y'u Burundi abari mu mahanga muraza kutwakura muheze mutange intererano yanyu mwese turabahaye ikaze indwi yahariwe abarundi baba hanze y'igihugu ni igihugu kimaze gushika ko kuri muri iki kiringo ikibazo tugitumbereze ku muyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu mujeje cyane cyane abarundi baba mu mahanga hamwe n'amashirahamwe mva makungu kamariyeri nkuru nziza murakoze cyane kuri ico kibazo mumbajije eh abarundi baba mu makungu bafite uruhare rukomeye cyane mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu eh, nk'uko eh, mwabivuze iyi ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga ibaye ku nshuro ya kane mhm. kuri iyo nshuro ya kane rero turamaze kubona neza ko abarundi baba mu mahanga bafise ibikorwa byinshi bakoze eh, bisahiriza mu iterambere ry'igihugu aho navuga byinshi kuko twaragejeje gutembera igihugu cyacu mhm. turabona ibikorwa byinshi byagiye birakorwa n'abo barundi mu mahanga ibikorwa nuvuga ko bitera iteka igihugu cyane rwose kuko turabona ko harimo ubwitanzi ntangere mutomoye ibikorwa bimeze gute bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze mhm. abarundi baba mu mahanga hari ibyo bagiye barabona iyo bari bari ahantu babwira ibikorwa byagiye birakorwa twaraciye mu ntara zishika nka zitanu cyangwa zitandatu mhm. ahantu bavuga cibitoki rumonge bujumbura meri eh, twaragiye mu ntara ya eh, rumonge na nayivuze twaragiye mu ntara ya bururi mhm. eh, turashika mu ntara ya rutana turabandanya turashika no mu ntara ya gitega na muramza mhm. aho twagiye turaca twarabonye abarundi bagiye barubaka amashuri abarundi bagiye barubaka ibitaro abarundi bagiye barubaka inyubakwa biboneka ko ari inyubakwa zizohuriramo abarundi n'amashyirahamwe amwe amwe nk'aya ah, twita ayo kugura ayo kuziganya no kugurana na microfinance mhm. eh, yaje guhera muri icyo gihe aha twavuga amashyirahamwe mwamwe tubona ko ari karatera imbere kandi byatanguye buhoro buhoro biboneka ko rero abo barundi baba mu bihugu bitandukanye za amerika ubuhorandi eh, ubwongereza bari muri abo bagiye barazana ibyo bintu kandi tubona ko biri ku ntambwe nziza urabona amashyirahamwe eh, ari ngaha muri iki gihugu agejwe ibijyanye no kuziganya no kuguranana uno munsi ari ku rwego ruhimbaye cyane rwose mhm. ego reka tubaze umupfasoni Rose habyarimana umwe muri mu mashyirahamwe muri mu ishyirahamwe kumbure rihuza abarundi baba hanze bita diaspora burundeze mu gifaransa mwebwe nko mu mashyirahamwe yanyu muba hanze mwe n'igiki mwishimira ndabiraba ndabona two kwishimira urugero tugezeko ni ukuvuga yuko Eh, mu myaka yahera wasanga ari umuntu umwe umwe akora ikintu cyo guteza imbere igihugu mugabo ubu twarageze ku rwego rwo gukorera hamwe nubaha akarorero k'imigambi ikomeye minini turi ko turapanga turi hamwe mhm. atari umuntu umwe nshaka kuvuga ibintu bijyanye n'uburimyi eh, bwa kijyambere bunini atari akantu gatoya ibintu bijyanye na eh, opitari ya ya referanse ibitaro by'akarorero ibitaro by'akarorero hera kuri ubwo burimyi muri ko mubikorera he mu ntara izihe ubwo burimyi ntiturafata intara kubera aho bigeze ubu turindiriye ko baduha amatongo mm. gusa twaragize plani muracari mu migambi turi mu migambi mugabo bigeze ahantu hashimishije kuri jewe mm. eh turindiriye yuko badukomorera amatongo hama tukabona gutangura hanyuma no kuvyo ku by'ibyo bitaro nabyo ni nk'uko nyine turacyari ku mugambi mugabo birageze ku ntambwe ifatika ku eh. bitagisubira inyuma eh. hama ikindi kigira gatatu ni uko eh, hariho uwundi mugambi wo kugira village ya diaspora na centre ya diaspora ibyo ni ibintu bitatu tuzokorera hamwe nkabona ko ni intambwe ifatika ndabyo mu myaka iheze muvuze village ya diaspora no kuvuga nibijanye n'ibigwati eh bijanye n'ibigwati ariko navyone biri kuri iyo ni kuri ugo kuri urwo rugero rw'imigambi mugabo turindiriye yuko leta itwereka ati ngaha ani mukore hama tugaca dutangura umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu mm. hari ibyo yavuze cyane cyane ati haramaze kujaho nk'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana mm. eh, kuri ayo mashirahamwe aho mumaze kuyakora hari akarusho akarusho muza eh, kaba kameze gute kuri ayo mashyirahamwe si ikintu cya rusange eh. oya ni ibintu ni ukwita ko ari iby'umuntu umwe cyangwa akagwi gatoya rero ni amashyirahamwe eh, mwamwe mwamwe duto si dutoya mugabo n'abantu atari diaspora ikoraniye hamwe hmm. aho rero ngira ngo diregiteri jenali yabishyitse ko yotubarira neza mu mu majambo aramvuye yego eh, umuyobozi mukuru eh, reka tugaruke ku muyobozi mukuru nyene muti intambwe murashima aho abarundi baba hanze bagejeje mu guteza imbere Burundi eh, dufatiye kuri ibyo mwamaze kuvuga amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana mwavuze n'ibindi akarusho mubona kamaze kuboneka naka giteza imbere igihugu ari uvuye hanze nk'uko dusanzwe tubikora turabaherekeza mu bikorwa byabo tukaza turamenya cyane cyane imigambi bafise iyo migambi rero twarayigendeye tuyigendera mu ntumbero yo kuraba aho bageze Eh, tukavuga duti ni umwanya mwiza kuri twebwe kugira twirimbure cyane cyane duhereye kuri ibyo abandi bakoze tukavuga duti ibyo birashaka kutubera isomo kugira n'abandi bari mu makungu bakora ibishoboka byose kugira igihugu cyacu kibandanye gitera imbere yego none tubwiye nibyo kumbure muraza kutubwira n'ibindi dufatiye kuri ibi iyi ndwi igiye gutangura mugiye kuyiharira abarundi baba hanze y'igihugu hatunganijwe iki murakoze cyane eh, muri iyi ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga hatunganirwa ibintu byinshi cyane mhm. eh, nababwiye ko eh, iyi ndwi izohera ku munsi w'ejo wa mbere eh, muri iyo ndwi nyine turategekanya ibikorwa byinshi nuvuga nko ku munsi wa kabiri abarundi baba mu mahanga bazobandanya bayaga n'ubushikiranganje ku bijyanye n'ibikorwa bimaze bimaze kurangurwa burya cyane cyane indwi twavuze duti ni indwi yahariwe abarundi b'amahanga mu itandukanye n'izindi twashize imbere ibikorwa byinshi tuhereye ku byo uh, baba barabonye uh, uburambe bagize iyo basanzwe baba iyo tugize imana bakabuzana ngaha mu gihugu cyacu birafasha kugira abarundi batera imbere mm. twarategekanije rero kandi uh, singe no vyita ni muri kagurishwa fuwari itekanijwe ihanishwagurishwa ihanishwagurishwa mhm. itekanijwe izo kugwa n'abantu muri diaspora muri mhm. diaspora hari amashyirahamwe usanga nayo yaragiye hamwe kugira bagerageze kurata ubwiza bw'igihugu bakabicisha muri muri iyo fuware eh, hariho kandi uwundi mwanya uzoboneka eh, ku bantu eh, basanzwe bateza imbere igihugu abantu bavuga baba investisseur bafite umwanya bazohura kugira abarundi n'abanyamahanga bahure bicare bayage zitwara batarashobora gutahura ukuntu bo twokorana aho rero eh, ntuca mfatiraho ngo atera akamo leta bakagerageza eh, gusansibiliza abari mu ma administration kugira ngo tubituye batwakire neza nshatse kuvuga turonke collaboration ishimishije dukorane kuko nk'akarorero turinda kwisunga plan bashizeho ya development izomara imyaka 10 mu migambi y'iterambere eh mu migambi y'iterambere rero tudakoranye ntidushobora gutahura neza komine runaka twoyifasha iki kandi hariho n'ikindi mfatiyeho nosaba ni ukuvuga ko hariho abadiaspora benshi bamaze kwidoga yuko iyo batwaye nk'umugambi eh, abakuru b'intara cyangwa b'amakomine usanga bataborohereza nshaka kuvuga nk'ubwiye nko kumura bagaca avuga uzoze uzoze gaca mvuga uzoze mu ruhusha ruza nawe kumbure yaje afise iminsi mike ahandi naho ugasanga nk'ubu wamusabye ikintu wokoresha muri iyo migambi uri kurakora ugasanga eh, kimaze igihe kirekire cyane natwe hariya iyo tubaye umwanya n'ikintu vurema tutaronka gikwiriye mhm. hamwe byoshika eh, yuko kamariyeri eh, inkuru nziza aravuze cyane cyane ikijyanye n'ingene batoroherwa bamwe mu bajeje intwaro bataba bavyumva mwebwe aho hameze gute muhakorera gute murakorana n'abajeje intwaro murakoze nivyo eh, iki kibazo avuze twama tucumva mugabo twogifata eh, muri intumbero nivyo twebwe mu bushikiranganji bw'ingendane y'Uburundi n'andi makungu dusanzwe dukurikirana hafi ibikorwa byose bikorwa cyane cyane n'abantu n'aba baba mu mahanga eh, mu ntumbero yo kugira igihe bagize ibibazo tuze turagerageza kubafasha aho byaba bigoranye ahantu babwira nko muri administration cyangwa iyo bakeneye uburusho bumwe bumwe mu bijyanye n'ibikorwa baje gukora mu gihugu bubatekanirije icyo leta ibatekanirije icyo yobafasha ibyo tuma umuntu ari mu mahanga afite umugambi akeneye gukorera mu gihugu bitamuvuna cyane aha nubabwira nk'ibi byinshi bijyanye eh, n'abarundi b'amahanga bari kugira imigambi ngaha iyo batwituye turabafasha mu bintu bimwe bimwe tukabaronderera ingene eh, ibikorwa byabo bigenda neza eh, cyane cyane nk'ubu hari ibikorwa dukora byinshi kuri aba barundi baba hari imigambi bazana ngaha aho usanga rimwe na rimwe tugerageza kuraba ingene twabafasha kugira baronke ibyo navuga uburusho ama exoneration mhm. ku byo baje gukorera ngaha ivyo rero benshi usanga atavyo bazi bakagira imigambi yabo ngaha ugasanga ntibigeze bitura ubushikiranganji kugira tumenye aho bageze tumenye nicyo twabafasha ubu rero turategura kuzogerageza mu mwaka uza gutemberera abarundi bo mu mahanga cyane kugira tubasigurire amategeko amategeko abagenga bamenye uburenganzira bafise kugira ntibaze barajuragirika rimwe na rimwe baje gukora imigambi ngaha kuko hari habibwa baje gukorera mu gihugu kandi dusanzwe dusaba amashyirahamwe ngaha afasha abantu muri diaspora baje gukora imigambi ngaha ibyo bintu baje gukorera ngaha bakabironka atangora nimwe ata abantu babibye eh, kenshi urabona ko eh, abarundi iyo turi eh, abari mu mahanga kenshi bagerageza iyo bari barakora imigambi kwizera imiryango cyane ugasanga muri iyo migambi rimwe na rimwe hari igihe yononekaye habayemo ubujyajya mugabo ubu byotuma kuko turabona amashyirahamwe nk'ayo kubaka amashyirahamwe nk'ay'ingenzi aho tubona ko abo bantu bafashe ikibazo mu minwe atamurundi avuye mu mahanga mu misiza azoza ari gukora umugambi ngaha ah, ngo agire ikibazo mhm. azi bafise amashyirahamwe amufasha kugira ibintu byo bigende neza mhm.